nanonood kayo dito sa iFlix, sabihin nyo na sa mga friends nyo, sa mga magulang nyo, sa mga tita nyo, na matulog sila lalong-lalo na kung sensitive ang mga feelings nila. Dahil ngayon, panahon ng internet censorship. At itong show na ito ay no holds barred. Kahit ano pwedeng sabihin. At walang preno-preno. Dahil ito ang... Hoy! People! Ayan! Ayan, sa episode na ito, tatlong matitinding comedians na naman ang mapapanood natin. Maglalaro tayo ng games at magkakaroon tayo ng fun-filled enjoyment. Ayos ba? Aliw Awards 2016 nominee sa pagiging Best Stand-Up Comedian. Let's welcome veteran stand-up comedian Mike Unson! What's up, iFlix? Alright. Thank you. Thank you for coming over. Ako si Mike Unson. And papakilala ako, mahilig ako sa action movies. And napunan nyo ba pag may action movie na gawa ng mga Amerikano? Lagi may eksena na yung bida. Pagpapara siya ng taxi, di ba? Parang ganito. Taxi! Follow the car! para para. What are you, a cop or something? Shut up and drive. Chicago PD. about This is Agent Hargan requesting for backup. Suspect is in the silver sedan armed. I need SWAT right now. Diba? Parang ganon. Ano, efficient. But that will never happen in the Philippines. Can you, can you imagine a Filipino cop going, Taxi! Taxi, I'm sorry. Taxi! Pulis ako! Sir, sorry, kumakain pa ako eh. <laughs> taxi! Taxi! Sir, saan po yan? Ah, malayo, di ba? They do stop. Boss! Pulis ako! Kailangan kong habulin yung itim na kotseng yon kasi criminal siya. Bakit, sir? Saan ho ba pupunta yung coaching yun? Aba, hindi ko alam. Tangina, kaya ako nga siya susundan eh. Hindi ko alam kung siya, di ba? Hindi mo ba naiintindihan yung concept ng pagsunod? Okay, sir. So, susunod po tayo sa coaching. Hindi nyo alam kung saan pupunta. So, sir, wala na lang metro, ha? Okay lang ba yon? Sige, sige. Sir, 300 po. 300, ha? Okay. Okay. Uh, hello, hello, yes, this is Sergeant De La Cruz in hot pursuit of black sedan. Uh, uh, kailangan ko ng backup. Ah, sir, sir, uh, ano? Sir, matagal na po ba kayong pulis? Uh, eh, sir, yung kapatid ko, pulis din, makakilala. Hindi, oh, mag-concentrate ka! Diba? Sir, sorry, hindi ho ba ang sinusundan natin itong itim na kotse? oh, sir, kumanan po siya dun sa may bilo na, di ba? oh, sir, tandaan niyo po mabuti ha. Bakit? Kasi magpapagas muna tayo. Kaya, kaya walang nasusolve na crime, <laughs> di ba? Yeah. Eh, ano, payong kaibigan lang, friends, wag ho tayong iinom ng sobra sa kaya natin. Pwede ba yon? Dapat tama lang. Yari, yung mga millennial, pa isa-isang bote ng Red Horse lang dapat, di ba? Ganon. Kasi, let me tell you this, pagka uminom kayo ng sobrang dami, baka mamaya, kung ano nang pinagsasabi nyo. Di ba, una parang cool pa kayo nagkukwento. Ah, kausap ko yung daddy ko kanina. Okay nga eh, di ba? Tapos, oh, eh kayo, ano, kamusta sa trabaho? Mga ganun, di ba? Pero 20 bottles later, di ka na nga makatayo. Uh, <laughs> pare, anong problema mo? <laughs> Pare, kausapin mo kami. Anong problema? Putang ina kasi. eh. <laughs> Mahal ko pa rin siya. Ba ba bakit bakit ba ganito yung pag-ibig na baka sakit, 'di ba? Anyway, folks, I'm down to my last joke. Grabe, I flex. I love you all. And galing ako sa Hong Kong recently. And I felt really bad because Hong Kong is a lot richer than the Philippines, which did not make any sense to me because we're a lot better looking than they are. I mean, any Filipino can approach any Hong Kongese and tell him, Hoy, mas gwapo ako sa'yo. Ha? Gwapo? Ha? But do you have money? Ha? Money? Ha? Ha? Ha? But although they're richer, we Filipinos are a lot smarter. I realized this after riding their MTR, which is their equivalent of the MRT. See, ni hindi nila alam na nauuna dapat yung R sa T, di ba? hindi sila marunong mag-alphabet, di ba? And when you ride the MTR in Hong Kong, you will hear a bunch of stupid announcements. Things like, Welcome to Lai Station. Please mind the gap. Doors will open to your left. Next station, Mayfu. Ning Hing Hong wa Lai King Station. Alternate Sing Chang Hui Yi Shang Yang Yang Sang Tang Hong Lang Tang. Can I stand Yang Yang Mei Bu? Yeah. Napahirit tuloy yung nanay ko, may napindot ka ba, Michael? Ma, wala, wala akong napipindot. Because in the Philippines, you don't hear such announcements. All you hear is a gush of wind. Guadalupe Station. JMA Kamuning. Ayan, ayan, ayan, Nobody has to tell me that my doors will open to my left. I'm pretty sure because on the other side is a wall. Puta padir yung kabila eh. When the train is about to arrive in Hong Kong, you hear another announcement the train to Sunny Bay will arrive in two minutes. Then may stopwatch na lalabas sa padero. 158, 157, 156, 155, 0, 0, 0. the train to Sunny Bay has arrived. Please let passengers alight first. <laughs> then people come in and out in an orderly fashion. Mind the gap, mind the gap, mind the gap. In the Philippines, when the train is about to arrive, nobody tells you that it's about to arrive. You just feel that it's about to arrive. You may ask the guard, Guard, anong oras ba dumarating? Sir, sir, ito! <laughs> And then another guard shows up, Tabi po, tabi po dyan sa yellow lane! Huwag kayo dyan, huwag kayo dyan! Then the train opens up, but nobody leaves the train because they're all looking at you like this. Tapos parang may isang taong inaasar ka, di ba? Hindi ka nakasa, hindi ka nakasa, hindi ka nakasa. Tangina mo, tangina mo, tangina mo, tangina mo, tangina mo. Mali! Teacher ang nanay ko! Teacher ang nanay ko! Teacher ang nanay ko! Thank you very much, iFlix! Grabe, galing talaga. Ngayon naman, it's time to play a game. And this one is called Socially Unacceptable. This is Socially Unacceptable. Alright, tawagin na natin sila. Mike Unson, Dr. Ramon Cabuchan, and Doc Nace Cruz. Okay, simpleng-simple lang itong socially unacceptable. Magbibigay tayo ng topic sa ating mga comedians, tapos hihirit sila kung ano ang naiisip nila tungkol sa topic na yan na socially unacceptable. Mga socially unacceptable na bagay. Pinoy Porn Titles Isawsaw mo ang lumpia ko sa maasim mong suka. Patayin sa sindak si Barbara. Panty na butas. Hoy! Sa tete ko. Lace panty na butas. Ewan ko, ewan ko, sa ako. Okay. Kinakabahan na ako sa mga sinasabi ninyo. Next topic naman. Bad things to hear your teacher say. Ito, paborito ni Teacher Ramon. Penis or not penis? pass your pekpek. Uh, class, good afternoon. As your language teacher, I will teach you the rudiments of the English language and stuffs. Ramon, I don't love you anymore. Uh, class, good afternoon. For today's biology class, we will be dissecting a frog. So may mga frog po tayo sa mesa. Pero please, pakisave lang po yung mga legs para sa ating cooking class mamayang hapon. <laughs> Good! Marami silang matututunan sa inyo, guys. Okay, ito naman. Things you wouldn't hear in court. Do you swear to tell the half-truth and nothing but the half-truth? So help you half-God? We believe that crime does not pay. So bail is set at 250,000 pesos. Hinahatulan ang nasasakdal ng kamatayan dahil sa paglabag niya sa Anli Rice Law. Mr. Cruz, pag umorder ka na naman ng Anli Rice, ipapapatay na talaga kita. Order in the cart! Order in the cart! Ma'am, sir, last order. Yan. Ano mga socially unacceptable natin? Sabi nga nila, di ba? Laughter is the best medicine. Nag-agree ba kayo? Etong doktor na to, yan ang lagi niyang ah, ina-advise sa kanya mga pasyente. Kaya lagi niya ring nire-reseta na pumunta sa mga shows niya. Dahil nandito na si Dr. Ramon Kabuchan! Hello, everybody. Hindi talaga ako ganun lumakad. I just want to tell my grandchild someday Now, when I did stand up, I came out swinging. Uh, <laughs> ako nga yung isa sa oldest dito, no? Uh, magsi-senior na ako. At, uh, pero nag enjoy kasi ako, puro bata ang kasama ko. Feel na feel ko ang pagkayang. Last week nga, in inumpisahan na akong tagyawa. Uh, magaling na yun eh, pero ngayon mapula ulit ilong ko eh. I have five kids. I'm married, uh, of course, with my wife. Uh, I have four grown-up girls. Kaya kasama yung wife ko, limang babae kasama ko lahat sa bahay. At uh, nasasabihan nila ako, napapaalalahanan nila ako na yung tungkol sa toilet seat, uh, ibabalik ulit, ibaba ulit pagkaihi ko. Sinasabihan ako ng wife ko, parang ganito siya, Ramon, Bago ka umihi, ha, itaas mo ulit yung toilet seat, ha? Pagkaihi mo, ibaba mo ulit, ha? <laughs> Kaya ngayon, pag umihi ako, ha, pag ganito na rin, ah, <laughs> okay naman kasi malinis ang feeling ko kasi nahugasan ko na rin, eh. Saka nalaman ko na rin kung ano ang feeling ng uh, fresh and clean. Uh, yun nga, uh, ganito ang boses ko kung napapansin nyo. Uh, parang kulang sa kinakain. Uh, parang kulang sa energy, no? Soft-spoken ako masyado. Kaya may nagsuggest sa akin, ano bang trabaho kaya pwede, pwede sa'yo, no? Siguro librarian, ano? Sabihin lang doon, psst! O kaya, o oh, kaya, quiet. Kaya lang, gusto ko rin ng challenge. Kaya para mabago, subukan ko kaya mag-barker, ano? Sabihin ko lang, ah, <clears throat> sabihin ko lang, parang madali eh. Sabihin ko, recto, recto, recto, recto, recto, recto. Kaya lang, baka sabihin sa akin ng driver, Ramon, magdidilim na yata ah. Hindi pa tayo nakakaalis, ha? Ah. Eh, pare, baka nagkasundo silang wag pumunta sa recto ngayon, ha? Ah. O sige, ganito na lang. Para, ganito na lang kaya gawin natin. Ha? Ah. Recto, recto, recto, recto, recto, recto, recto, recto, recto, recto, recto hirap. Rector, rector, rector, rector, rector, rector, rector, rector, rector. Ramon, anong ginagawa mo? Eh, para hindi ko kaya sa quality eh. So, dinadaan ko sa quantity. So, eh. ah, eto nga, uh, medyo soft-spoken ako. Kasama na rin yung pagka-introvert, no? Kaya nung high school, hindi ako nagka-girlfriend. Hindi gaya ngayon, madali magka-girlfriend sa high school. Uh, <laughs> so, anong college, hindi pa rin ako nagka-girlfriend. Apat na taon nakaraan, nag-aantay ako, wala naman lumapit sa akin. Kaya, yeah, nung medicine na lang, uh, doon ko first time nakakita ng uh, pek-pek. <laughs> Kasi, uh, pagpasok ko, Ayun, nakahiga na siya. Nakahiga na siya. Pero mukhang hindi niya na ako naantay. <laughs> Pero okay naman, ano, inviting pa rin siya kahit ganong medyo malamig na siya. Ah, so, ayoko naman siyang pagsamantalaan, kaya tinanong ko sa kanya, pwede ko bang uh, hipuin yon, Juan? Ah, hindi siya nagsalita, so Silence means yes, di ba? So ayun, uh, tinuluyan ka na hipuin at hindi naman siya pumalag. Kaya feeling ko tuloy kami na. No? Saka, na-feel ko rin na kami ang magkakatuluyan eh. Kasi nahalata akong patay na patay siya sa akin. Alam niyo yung news ngayon, ano? Yung news, yung 36% ng Filipino families lang ang ano, no, nagbe-breastfeeding. Sa pamilya namin, uh, lahat ng kids ko breastfed, no? Up to 2 years old. 100% breastfed. Hindi pa ako kasama doon, ha? Kaya up to 2 years old, nagbe-breastfeeding sila. So, may ngipin na. So sabi ng misis ko, masakit na. Hindi gaya ko, pag tinanggal ko yung ngipin ko, walang sakit. No? <laughs> Kaya may nagsuggest sa amin, uh, yung ano, yung kwan, yung kwan. Yung utong, di ba? Yung utong, lagyan natin ng sili. Uh, yun, effective naman. Effective naman. At uh, tumigil na sila. At uh, kaso, yung misis ko, Nabuntis na naman. Oh, kasi mahilig pala ako sa spicy eh. Ah. Good night, folks. You've been a great audience. Ang susunod nating gagawin ay paborito nating mga Pilipino. Laging viral to sa internets. Kaya siyempre, magpapaviral din tayo dito sa iFlix, dito sa Hoy Bibig Mo. Ito, ang rap Battle! This is Rock Battle! Ito syempre, modern version ng Balagtasan. Tatawagin natin ang mga rappers slash comedians natin. Bibigyan natin sila ng topic. Syempre, free-freestyle nila yan. Pagpapakita ng talas ng isip at bilis ng bibig. No? So, okay. Let's welcome back on stage, Mike Killa Unson! Ramon, OG, Old Guy, Kabucha! At syempre, si Nace, Dr. Pacboy Cruz! Okay, kaya natin ng beat, ako magsasabi ng topic, tapos pagka nabanggit ko yung mga pangalan nyo, take it away. Alright, DJ, parinig naman ang beat natin dyan. Ayan! Oh yeah! Oh yeah! first yeah. up on the mic! is my killer. Unsa ng topic mo? Kahugis mo, Jollibee! Makinig kayo sa akin, ang bilis ko magsalita! <laughs> Makinig kayo sa akin, ang bilis ko magsalita! Wanna eat with glee? for a modest fee. Come on down and get some Jollibee. Yumburger, Jolly Hot the Chicken Joy kicks the crap out of kale and soy. Even Donald D loves a fast food spree. He's gonna wanna ring up some Jollibee. Buzzing with the beers, the horn we're tooting. Trump's gonna order some fries for pudding. I love oh, yeah. Jollibee. I love you, Jollibee. Jollibee, oh, yeah. para Up next. Oh, yeah. Take the stage, Ramon OG Cabuchan! You know. Osteoporosis in effect. Ang topic mo, out of toilet paper na ubusan ng pampuna. I got shit, shit, Uh. and it's coming out. <laughs> oh shit. I need toilet, toilet, toilet paper. But I'm all out. So I'll just squat, squat, squat, and squeeze it all out. But I cannot, cannot, cannot squat, squat, because I got gout. Toilet paper with which out of I got paper. a part. Out of toilet paper. Out of toilet paper. I got a part with my shit. Out of toilet paper. or else, or else, paper. or else, You're out of toilet I'm gonna paper. fart. You're out of toilet paper. With a smell, a smell, a smell that's so foul. Sayautito so in-house. So I've so if I cannot shit, shit, shit, I'll just raise a howl. Okay? Teka, hindi pa tapos! Magingay! Magingay! Para kay Nace! Boy, Cruz! Yan. Ano ang aking topic? Oo nga naman. <laughs> ang topic mo, driving in Manila. Yeah, Park Boy Nace Oh, yeah. Oh, yo! Yo! Yo! Imposible na talaga mag-drive dito sa Manila mag-drive. Ah! Ah! Ah! Kaya ngayon, ang pinipili ko na lang ay kumuha at sumakay ng Grab. Grab, grab. Buti pa ang traffic. My forever. Kaya ako ngayon na pa, pa Uber. Oh. Pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero. Buisit tong LTFRB! Yeah, Paano ka naman kumampi pa sa kupal na When I say LT, you say legend. When I say FRB, you say passion. LT. Leche. FRB. Leche. LT. Leche. FRB. Leche. LTFR bullshit. Palakpakan naman dyan! Nanditindi ng rappers natin! Multi-talented ang ma- maririnig natin ngayon. Dito sa susunod, matatawa kayo. Palakpakan natin, Dr. Nay Cruz! Hello, iFlex fan! Ako pala si Doc Nace. And uh, opo, doktor po talaga ako. And uh, hi. Mukha lang ako taga Star Magic. Ngayon nyo lang narinig yan, di ba? Hindi. Bilang doktor kasi, masama ang loob ko sa ABS-CBN. Mga network dito dahil paano ba naman yung mga kinukuha nilang extra na pum pumapil na doktor, ang papangit. Napansin niyo yun, yung mga extra na ano, parang kung sino-sino lang kinuha, binihisan, tapos pinag-acting na. Han, uh, samantalang ibang mga bida nila, bilang magsasaka, Piolo Pascual, bilang mangingisda, Jericho Rosales. Uta, pagdating sa doktor, mukha palang malpractice na. As in, demanda na ang malapit. At ang convincing pang umarte, ha? Ito mga buwisit na extra doktor na to, parang kinuhula sa kanto. Binihisan ng puting blazer. Sabay pinag-acting na, okay, action! Masyadong malawak ang natamo niyang internal injury. Pero wag, wag kayo mag-aalala, gagawin namin ang lahat. Ganun na ganun lang kinukuha nila. Sa mga nagji-gym dito, may mga nagji-gym ba dito? Wala nang ibang mas mahirap pang kasabay sa gym kundi yung may kasabay kang matanda. Tapos yun, mas malakas pang mag-workout sa'yo. Nangyari sa akin yan. Siguro almost 80 years old yung lolo. Utsa, nagpo-pull ups mag-isa. Paglapit ko, tinrash talk pa ako eh. Para, partida pa yan, iho. At, uh, mabigat yung suot kong diaper. Tabon to ah. Nananrush talk. Pero mas buwisit ka sabay sa gym, bukod sa mga lolo na yan, yung ang lakas namang umungol kapag nasa gym. Yung sobrang OA, kung makaungol, meron kang kasabay yung mga ganyan, di ba? Eh syempre, minsan nagte-treadmill lang naman ako noon. Maririnig mo ngayon. <coughs> Huwag kang tumingin, Nace. Mabibuisit ka lang. Treadmill ka lang dyan. Eh, lumalakas. <coughs> Ku, wag kang lilingon, mabibuisit ka lang, focus ka lang, focus ka lang sa treadmill. Eh! Eh! Puta, ano ba? Kanina ka pala na inistorbo ka sa lahat! Paglingan ko, yung pala lolo kanina, yun, eh, sa puso. Eh! Eh! Uy, Dok! Tulungan mo si lolo yung natake! Uh, sige, sige! Tay! Huwag kang mag-alala. Doktor ako handang tumulong sa'yo. Tang ina ka, naalala kita. Bisit. Sino dito ang nakarinig na po ng G-spot? May ilan nagtataas ng kamay. Ang tumatango yung 62 years old na lola natin. Dapat lang at 62 alam niyo na yung G-spot, mami, ha? Pero sa mga medyo wala pang clue, kung ng G-spot, hindi po to benta ng hamburger, ha? Ang G-spot, dahil ako naman uh, isa sa mga doktor nyo ngayong gabi, ano? I-explain ko lang. Ang G-spot is actually a foci of nerve endings in close proximity to your symphysis pubis. Oh. Ah. Tratado kayo, mukha lang akong tanga, pero doktor talaga ako, ha? yun yun. Sa makatuwid, mahirap siya hanapin. Gila naman ibig sabihin nun eh. Kaya nga sinawag na G-spot. G, or good luck sa paghanap. Eventually, ano <laughs> rin yan. Ganong kahirap. Which led me to conclude that God must indeed be black. Ego yung ating Panginoon. Bakit? For why else would God place the G-spot on areas where only a black man can reach? Mga babae, tawan-tawa. Yung mga Pinoy na lalaki, umiiyak. I feel you guys. Eh minsan napakajahing hanapin yan, lalo na pag pinapahanap sa akin ng ex-girlfriend ko during sexy time. Doon ba naman niya pinahanap? So sexy time kami. Nes, hanapin mo naman yung G-spot ko. Uy, ba't ka lang Tanong ko sa Waze. Kaya doon ako napaisip ulit, hindi kaya ang laking tulong kung ang Waze na app hindi lang sa traffic nakakapaggagaan ng buhay natin, kundi pati sa sex lives natin. Imagine nyo yung Waze, tulong sa sexy time. Talagang sa kay mami ako haharap eh. Turn right. estimated time of arrival, calculate estimated time of arrival, three minutes. Correction, estimated time of arrival was faster than expected. we found a better route. in two centimeters below, enter the other hole. Oh, <laughs> dito, dito tayo ngayon. Sabi ni Waze eh. Thank you! Do you want more? Dito sa side na to. Yung mga nasa bahay. Okay, yung mga nasa bahay, I know you want more. There are more episodes of Hoy Bibig Mo on iFlix. Kaya click lang kayo ng click dyan at siguradong mag enjoy kayo. Hindi lang kayo mag enjoy mas healthy kayo because laughter is the best medicine. Hanggang sa muli, ako po uli si Ramon Bautista. Ang ine-enjoy mo ang show na pinamagatang Hoy! Maraming salamat po. Until next time, I love you all.